Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամի մեր հյուրը Արցախի թեմի առաջնորդ Բարքև arczepiskopos Martirosyanն է։ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ վանքի վերաուծումով ավետվեց Արցախի պատմական թեմի վերաբացումը։ Այդ օրվանից անցել է 26 տարի։ Բացվել, վերաբացվել, կառուցվել, վերակառուցվել, նորոգվել, վերանորոգվել, հիմնանորոգվել են վանքեր, եկեղեցիներ ու մատուրներ, գործում են հայրենիաց տներ, երիտասարդական կենտրոններ, հանրակրթական դպրոցներում մատաղ սերունդը ուսանում է հայոց եկեղեցու պատմությունը, հայոց բան ժամանակում հայրենիքի սահմանը հսկող զինվորն իր հոգևոր դաստիարակությունը շարունակում է զորացնել բանակում հոգևոր առաջնորդության պատասխանատուներից։ Բարեկամներ, դարձի օրվա թողարկմանը նպատակ չունենք անդրադառնալ թեմի նորորյա պատմությանը, թեմի վերազարթոնքը ազգային զարթոնքին համընթաց եղավ։ Այնպես ստացվեց, թեմի սպասավորները նախ հայրենիքի զինվորը դարձան, ապա Քրիստոսի, կամ համատեղեցին ինքնանձայումը Քրիստոսով հայրենիքին։ Արցախի թեմի առաջնորդ Արցախի հերոս Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հետ օրվա մեր զրույցում կփորձենք քննարկել հայրենիք, հոգևոր հայրենիք, պետություն, հոգևոր պետություն թեման։ Սրբազան հորն ուղված առաջին հարցը, թեև բոլորին ծանոթ հնչի, այնուամենայնիվ կդառնա մեր զրույցի հիմքն ու առանցքը որն է Գուրգեն Մարտիրոսյանի ավազանի անունով Բարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի իրական հայրենիքը, ծննդավայրը, բնակության վայրը, նախքին ԽՍՀՄ, թեբուն հայկական բարձրավանդակը։ Ես հասկանում եմ ինձ համար այսպես. իմ հայրենիքը սկսվում է իմ ծնողներից, իմ պապերից, տատերից, որոնք ինձ դաստիարակել են։ Երկրորդ առումով իմ հայրենիքը հարազատ Չարդախլա գյուղն է, որտեղ ես ձևավորվել եմ։ Երրորդը դա իմ մայր Հայաստանն է։ Այն ժամանակ իհարկե սովետական միությունն է եւ մենք բոլորս էլ սիրում էինք մեր հայրենիքը, ծառայում ենք հայրենիքին, զինվոր ենք եղել։ Այսօր մեր հայրենիքը ո՞րն է։ Մայր Հայաստանն է եւ Արցախի հանրապետությունն է։ Դա միանշանակ։ Ամեն մի հայի համար ուր էլ որ նա ծնվի, իր առաջին հայրենիք, իր հարազատ հայրենիքը պիտի լինի։ Ֆրանսիայում ապրի Ռուսաստանում դա Հայաստանն է, միասին Արցախի հետ։ Դա է եւ ամեն մի հայի համար իր հայրենիքը պետք է լինի նաեւ իր բուն պատմական Հայաստանը, իր 15 պատմական նահանգներով։ Հայրիս համար մի տեսակ տարբերություն կա պետություն եւ հայրենիք երևույթների միջև, այսինքն հայր ավելի շատ ընդունում են հայրենիքը, քան պետությունը հայը ավելի շատ հայրենասեր է, քան պետականասեր, ավելի շատ հայրենատեր, քան պետականատեր։ Ինչից է խնդիրը առաջացել։ Պետականությունը հայրենիքում ապրող ժողովրդի լավագույն կառավարելու ձևն է։ Երբ որ դու ունես պետականություն, դու գրեթե համարում ես քեզ անկախ։ Ճիշտ այսօր աշխարհում անկախ պետություններ չկան, մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է, մեկը մյուսից ինչ որ չափով կախված է, բայց դա մեր անկախ պետականությունն է Եթե ես ճշմարիտ հայրենասեր եմ, ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որ իմ պետականությունս լինի հազոր եւ անսասան։ Ես իմ ներդրումս պիտի բերեմ, ես այսպես եմ հասկանում մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր պետության համար եղավ խենց սուրացող չար խորշակների, չար ոգու ժամանակաշրջան եւ ցեղալ արեց իր բովանդակ ուժը, չտկարացավ իր հոգով եւ խենթորեն սանձեց ողմի ուժգնությամբ բռնվածը։ Այսօր մենք ունենք մեր ազատ պետությունը, կարող ենք այսպես ասել, թե ելի պիտի ասենք մեր հայրենիքը կամ գուցե ազատագրվող հայրենիք արդեն Շուշիի նախադեպով։ Մենք ունենք ազատագրվող հայրենիք եւ պատմական հայրենիքի մեկ մասը, արևելահայց կողմերի Արցախի մեկ մասը։ Բայց տակավին մենք պարտականություն ունենք շարունակելու մեր այս ճանապարհը Եթե ճշմարիտ հայրենասեր ենք, մենք միշտ երազենք ամբողջական պատմական 15 նահանգների ազատագրմանը, տեսնելով դա մի ամբողջական կազմի մեջ։ Կար մեր հայրենիքը, գուցեև այն ժամանակ մեր պետությունը, որը հայ քնահապետն է ստեղծել իր 301 քաջերով, հենց մեր երկիրն էլ կոչում է նրա անունով, հայ քնահապետի ձևավորած սահմանը հիմք եղավ մեր պետության համար, հավանաբար մեր պետության համար եւ ոչ թե հայրենիքի, գուցեև նաեւ հայրենիքի համար, ընդ որում նաեւ մեր պետության առաջին պետության համար։ Եվ սա այնքան հին պատմություն է, որ կարծես թե մեր հիշողությունն է նաեւ խամրել եւ մենք շատ հաճախ ենք մոռանում թե ով է եղել Հայկ Նահապետը, Տիգրան Մեծը, Սարդուրին, Արգիշտին, նույնիսկ մենք Վաչագան բարեպաշտին ենք մոռանում այն թակավորին, ով տարվա օրերի քանակով եկեղեցիներ է կառուցել։ Նույնիսկ նախորդ դարից մեր մեծանուն Արամ Մանուկյանին ինչից է, որ մենք չենք կարողանում եւ ճիշտ գնահատել, չենք կարողանում եւ նաեւ մոռանալ, որովհետեւ երբ անհրաժեշտ է, նաեւ parzum է ունենք մեր հիշողությունը։ Իհարկե, մեր պետականության հիմնադիրը հենց կոչվում է Հայկ Նահապետը։ Թե մեր տունը կոչվում է Թորգոմյան տուն, որ Հայկի հայրն էր, Թորգոմատուն։ Բայց մենք հայ ենք եւ իր անունով է մեր հայրենիքը եւ ամեն մեկիս անունը։ Այո, ինքն էր հիմնադիրը հայկական լեռնավանդակում Բայց ես մի քիչ ավելի խորը կգնայի։ Մենք բախտ եւ պատիվ ունեցանք, որ հենց մեր հայկական լեռնաշխարհում Աստված ստեղծեց դրախտը, Եդեմի պարտեզը։ Եվ այստեղ երկրորդ անգամ նորից ծնվեց մարդկությունը Նոյան տապանով, Նոյ նահապետով։ Բազմացավ մարդկություն հենց հայոց տարածքում։ Մենք մի քիչ ավելի պետք է ուշադիր լինենք մեր հայրենիքի հանդեպ ինքը սրբազան է աստծո արարման իմաստով եւ մենք մեր հայրենիքի հանդեպ ուրույն վերաբերմունք պիտի ունենանք թող այլ վերաբերմունք ունենան այլ ազգերը բայց մերը մի քիչ տարբերվում է որտեղ մենք սրբավայրում ենք ապրում թե որպես դրախտում թե նոյից փրկված համայն մարդկությունը սա մեկ երկրորդը ամեն մի ազգ ապրելով իր հայրենիքում միշտ էլ երազում է ունենալ իր պետականությունը Դա մինը թանկ բանն է։ Ժողովրդին անվտանգ պահելու երաշխիքներից մեկը պետականություն ունենալն է։ Ես դրա համար նորից պիտի կրկնեմ։ Եթե ճշմարիտ հայրենասեր ենք, ամեն մեկս պիտի մի լումա դնենք մեր պետականության հզորացման հարցում։ Զորացնենք այն, շտկենք այն, սիրենք, գուրգուրենք եւ պահպանենք, որովհետեւ ազգերը, որ կորցնում են իրենց պետականությունը, շատ տխուր է լինում իրենց վիճակը։ Մենք էլ տեսանք մեր տխուր վիճակը։ Պետականությունը զրկված լինելով, մենք ցեղասպանություն ապրեցինք մեր պատմական հողերի վրա, որովհետեւ պետական ազուրկ ենք եւ մեր ձայնը ոչ ոք չէր ուզում լսել միջազգային ատյաններում հեթանոսությունն է մեր արմատներին նստած, մեր արմատները ընձյուղվում են, վերընձյուղվում են հեթանոսությունից, սակայն եթե մի քիչ դարձյալ լարվենք, պիտի նկատենք, որ հին ուխտի կնքման ժամանակներից էր կարծես մենք քրիստոնյա ենք, որովհետև եթե Արադ լեռան վրա կան Գարավնոյան տապանը եւ նրա ստորոտը դարձավ Նոյի հայրենիքը, ապա ինձ համար գոնե ինձ համար անընդունելի է հեթանոսություն ասվածը եւ հենց այստեղից էլ ըստ Սուրբ գրքի մենք քրիստոնյա ենք Ասել կուզեմ, մենք եթե ունենք հայրենիք իր աշխարհագրական սահմաններով, ավելի ճիշտ պետություն իր աշխարհագրական սահմաններով, ունենք նաև մենք հոգևոր հայրենիք ասված եւ հոգևոր պետություն ասվածը, որի սահմանները չգիտեմ։ Կան արդյոք գոյություն ունի աշխարհագրական սահմաններին զուգահեռ հոգևոր սահմաններ իր ընդգրկումներով։ Այսինքն, པարզ մի գծով, որը ցույց է տալիս աշխարհագրական կամ ֆիզիկական սահմանը, հոգևորի դեպքում ինչպես կարող ենք դա ասել։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, ես լրիվ կիսում եմ այս կարծիքը, ասեմ ինչու։ Հնագույն կրոնը, որ կար աշխարհում, զրադաշտությունն էր։ Հին զրադաշտության մասին է խոսքը։ Միջև 3-րդ դարի, երբ որ Կարտեր 272 թվականին փոխեց հին զրադաշտությունը, Մարաստանից մոգական կրոնի տարրեր մցրեց զրադաշտության մեջ եւ աղավաղեց այն։ Հին զրադաշտության հիմնադիրը համարվում է զրադաշտը։ Ըստ բազում գիտնականների ասում են, որ դա եղել է Սեմը։ Հենց Սեմն է եղել զրադաշտը, որ Նոյ Նահապետի ավակ որդին է, որը դիրապետում էր ճշմարիտ հոգևոր գիտելիքներին եւ այն քարոզում էր մեր տարածաշրջանում Նախճեվանում, Հայաստանում, Հյուսեին Պարսկաստանում, այսօրվա Ադրբեջանի տարածքում, Արցախի տարածքում եւ եթե ուսումնասիրենք հին զրադաշտությունը եւ համեմատենք քրիստոնեության հետ, երևի 99%-ով համընկնում են իրար հետ այս կրոնները, որ զարմանալիորեն շատ նման են իրար։ Եվ բնական է, որ Նոյը իր որդիները, թորները ճանաչում էին ճշմարիտ աստծուն եւ ճշմարիտ կրոնի զավակներ էին։ Մենք էլ ապրողներս, հայերս այս տարածաշրջանում այժարանգել ենք մեր ժամանակ հենց նոից, քամից, հաբետից, թորգոմից եւ այլն, հայկից։ Հոգևոր մեր սահմանները որոնք են։ Մեր հոգևոր կենտրոնը մեզ համար նախ եւ առաջ Մարաթուր Սուպիչմերցինն է դա մեր մկրտության ավազանն է, որից բխում է մեզ համար օրտնությունը եւ Սուրբ Մերոնն է, որ մենք այդտեղից ստանում ենք հայերը դեռ 4-րդ դարում աշխարհով մեկ սկսեցին տարածել քրիստոնեությունը, որպես պետականորեն առաջին ազգ, որ քրիստոնեությունը ճանաչեց։ Մենք քարոզել ենք Աфghanistan-ում, Տաջիկստանում, Չինաստանում, եւ հայերի շնորհիվ 6-րդ դարի ավարտին ամբողջ Չինաստանը մկրտված էր։ Մենք քարոզել ենք Եվրոպայում, Հյուսիսային Իռլանդիայից սկսած մինչև Իտալիա։ Խոշոր 28 ցուտ նահատակ ունենք Եվրոպայում 1, իսկ բացի դրանից Իտալիայում 20 հայ նահատակ ունենք 4-րդ դարի, 4-րդ, 3-րդ դարերի։ Իհարկե այս առումով, որ մենք տարածել ենք քրիստոնեությունը, մեր հոգևոր հայրենիքը մեծ է։ Այն առումով, որ մենք բազմաթիվ նահատակներ ենք տվել դարերի ընթացքում, երկնային մեր հոգևոր հայրենիքը շատ մեծ է տոկոսային համեմատությամբ այլ ազգերի հանդեպ մեր հայրենիքը ամենամեծագույնն է երկնքում հիմա այսօր որոնք են մեր սահմանները հոգևոր մենք թեմեր ունենք ավստրալիայից մինչև չիլի կանադայից մինչև աֆրիկա Մեր սահմանները գրեթե ընդգրկում են մեր ամբողջ երկրագունդը։ Ամենտեղ թեմ ունենք, ծուխ ունենք, վանք ունենք, համայնք ունենք եւ այնտեղ մեր հայ քրիստոնյաները ապրում են։ Ամենից որ մեր հոգեվոր հայրենիքը ընդգրկում է ամբողջ երկրագունդը մեկ խոսքով։ Այսօր մեր պետության սահմանը, որը գծել է մեր զինվորի սուրը, ինչքանով որ հնարավոր է եղել եւ պահում է, պաշտպանում է այդ սահմանը, նա ինչպես եւ հին դարերում, ինչպես ասենք Ներսես մեծի ժամանակներում, երբ Զիրավի ճակատամարտում նպատ լեռան վրա աղոթել է, կամ ինչպես Վարդանանց պատերազմի ժամանակ մեր հոգեորականներն են աղոթել, կրվել, այդպես եւ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, Շուշի ազատագրման ժամանակ եղել են հոգեորականներ, ունեցել են հոգեորական պաշտպաններ, որոնք եւ սրով եւ խաչով պաշտպանել եւ ձևավորել են մեր պետությունը, մեր պետական սահմանը։ Այսօր ձեր շարունակողներին պատեհորեն առիթ ենք ունենում հանդիպելու եւ վերջերս ման մի հանդիպում ունեցել եմ ԿՊՇ-ում, հանդիպել եմ զինվորականների հետ, նաեւ հարցազրույց եմ ունեցել, նրանք խիստ կարևորում են հանդիպումը թեմի առաջնորդի հետ, ով իրենց նման եղել է զինվորական, չնայած որ եւ թեմի առաջնորդ եղել է զինվորական ձենքը ձերքին եւ նրանք կարիք ունեն բարբերաբար ձեզ հետ հանդիպման, որովհետեւ նրանց նկարագրածը ձայնագրությունը պահպանվում է, համարում են, որ ձեր այցը ԿՊՇ կամ մյուս պաշտպանական շրջաններ, զորամասեր, տոն է եւ որը շատ քիչ է։ Հասկանում ենք տոնական օրերը քիչ են, բայց կարելի է է այդ տոնական օրերը գուցե այնպես կազմակերպել, որ մի քիչ էլ ոչ տոնականի վերածվեն։ Բարբերաբար ես այցելում եմ տարբեր զորամասեր, ինչպես կենտրոնականը, նաև մեր մյուս զորամասերը։ Արդից արից։ Ունակ տարի լինում որ մի երկու անգամ մեկ անգամ, երեք անգամ, 4 անգամ գահված է որոշ հանգամանքներից։ Խրամատներում եմ լինում, մեր զինվորականներդ ամեն տարի այցելում եմ։ Ավելի հաճախ լինելը մի քիչ ավելի դժվար է։ Նախ բազմազբաղ ենք մեկ, երկրորդը հանդիպելու համար պետք է պլանավորենք այդ հանդիպումները, որպեսզի զինվորականներն էլ ազատ լինեն։ Կախված է բանակի բազմազբաղ լինելուց։ Եվ կա մի եւս հանգամանք, մենք դա պիտի համաձայնացնենք նաեւ բանակի առաջնորդի հետ, վրթանես սրբազանի հետ։ Եվ իհարկե, այստեղ մենք մեկքանցի չենք տեսնում։ Մեր դռները միշտ էլ բաց են եղել դեպի բանակ այցելելու։ Պետք է աշխատենք մի քիչ ավելացնենք մեր այցելությունները դեպի մեր զինվորականները։ Պետք է փորձենք։ Երբ ամբողջ ազգը մեկտեղվեց, միաբանվեց, չենք կարող Արցախի ազատագրումը մեկ անձի հետ կապել, որովհետև ինչքան էլ անհատը մեծ է, ինչքան էլ հանճարեղ է, նա չի կարող ժողովրդին փաթաթել իր կամքը, եթե այն չի արտահայտում հենց ժողովրդի կամքը, այսինքն Արցախի ազատագրումը հենց ժողովրդական եղավ իր եւ հոգեորականով եւ բանվորով եւ ուսուցչով եւ նախագահով ունեցանք այդ հաղթանակը, այդ մեծ հաղթանակը, բայց այսօր մի քիչ փոխվել է ժամանակը եւ եթե այն ժամանակ մենք ապրում էինք միայն հաղթելու համար, համար ազատագրելու համար Արցախը այսօր հայտնվել ենք տնտեսական պատերազմի օղակում, հայտնվել ենք տեղեկատվական պատերազմի օղակում եւ ինձ թվում է հոգեվոր պատերազմը միշտ է եղել, նույնիսկ ամենախաղաղ ժամանակներում էլ հոգեվոր պատերազմը, որովհետեւ եթե գիտենք տնտեսական պատերազմը մեզ ինչ է պետք, տնտեսության անհրաժեշտ պայմաններ, պարագաներ կամ տեղեկատվական պատերազմ, հոգեվոր պատերազմում մահախնդիրը ավելի է մեծանում, որովհետև այստեղ կան տեսանելի եւ անտեսանելի երևույթ եւ աներ երևույթ ուժեր։ Այսինքն մենք հիմա էլ, եթե ունենք տնտեսական տեղեկատվական կամ այլ պատերազմները հաղթահարելու ունակություն, միտում, ողևորում, սա մի քիչ ավելի է դժվարանում եւ հատկապես այնպիսի մի դարաշրջանում, երբ կա իգիլ պետություն, կան տարբեր հոսանքներ, տարբեր կազմակերպություններ եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է Արցախի թեմը իդեմս հայրաքելական եկեղեցու պայքարում ստեղծված իրավիճակի դեմ։ Կա մի բարձ ճշմարտություն։ Որով ինչու եմ ասում Արցախի թեմը, որովհետև ինքը հենց անմիջական թիրախ է։ Չեմ հիշում գոնե պատերազմի օրերին որևէ աղանդավորականի ներկայություն մեր տարածաշրջանում, իսկ հիմա շատ հանգիստ կոդիմացից եկողը հնարավոր է աղանդավորական է որևէ կրոնական հոսանքի ներկայացուցիչ է հոգևոր պատերազմը միշտ էլ եղել է ամեն մարդու հոգումար երևի առաջագործության հենց վաղ ժամանակաշրջաններից սկսվեց Սատանան պայքարեց եւ գայթակեց Ադամ Եվային։ Գայթակղեց Կայենին, որը սպանեց իր եղբորը Աբելին։ Այդ այդ ժամանակվանից դաժան պատերազմ սկսվեց ամեն մարդու հոգու համար։ Մինչև աշխարհի ավարտը այդ հոգեոր պատերազմը շարունակվելու է։ Ամեն դարաշրջանում հոգեոր պատերազմի բնույթի երանգները փոփոխվում են եւ դա հասկանալի է։ Այսօր մենք ունենք գլոբալիզացիա հասկացողություն, որը բավական բարթացնում է հոգևոր պատերազմում պաշտպանվելը։ Գլոբալիզացիան պարտադրում է ճակերտավոր դեմոկրատիա, ժողովրդավարություն։ Արգելում է որևէ կրոնական փոքրամասնություններին ճնշել։ Ստիպում է կատարել ազատություն տալ նույնիսկ սեռական փոքրամասնություններին եւ նա ով որ ինչպես վերջերս տեսանք Ամերիկայում դատավոր ճուզեցավ փսակել երկու տղամարդկանց հենց այդ դատավորին դատի են տալիս Այսինքն Սոդոմ հոմորը պարտադրվում է ամբողջ աշխարհին գրեթե։ Քիչ է դա է Դետրոյթ քաղաքում Լյուցիֆերը արձանագրեցին, սատանայի արձանը։ Այսինքն զգացում է, որ գլոբալիզացիա ժամանակահատվածում քաղաքական, ֆինանսական մեծ ուժերը եւ իրենց եթե ունկանած գաղտնի ուժերը սկսում են աշխարհին պարտադրել մի այլ բարոյական արժեհամակարգ, որը խիստ տարբերվում է ավանդական կրոնական հասկացողություններից, թե իսլամից, թե ուդայականությունից, թե քրիստոնեությունից։ Այսինքն իրենք սկսում են կրել հակաստվածային բնույթ աղանդավորական էր։ Այո, դեմոկրատիայով անտակ իրենք ներթափանցեցին, բայց սա պլանավորված ծրագիր է եղել։ Ես ունեմ տվյալներ, որ 1980-81-82 թվականին Եվրոպայում եւ մանավանդ Միացյալ Նահանգներում արդեն տասնյակ հազարավոր աղանդավորականներ էին պատրաստվում նրանց սովորացնում է ռուսերեն, ուկրաիներեն, վրացերեն, հայերեն տարբեր լեզուների զգալով կամ իմանալով, որ պիտի փլուզվի սովետակամիությունը, սոցիալիստական ճամբարը եւ իրենք իրենց ճակատավոր հոգեոր դեսանտը պիտի իջացնեն։ Միլիոնավոր գրքեր տարբեր լեզուներով արդեն պատրաստված էր։ Ես ունեմ ծանոթներ, որոնք այդ թվականներին արդեն տեղյակ էին դրան։ Այդ խոհանոցի մեջ էին հատուկ, որպեսզի իմանան ինչ է կատարվում։ Իհարկե, այդպիսի ուժերի դեմ այդպիսի հոսանքի դեմ 100%-ով պայքարել եւ պաշտպանվել գրեթե անհնարին էր։ Հնարավորս փորձվում էր անել, միգուցե որոշ բաներ բաստողումներ եղավ, լավ չաշխատեցինք ազգովի բոլորս, նրանք ներթափանցեցին։ Ես ամենաշատը չեմ մտահոգվում այդ աղանդավորականների իհայտ գալուց։ Նրանք գալիս են եւ գնալու են։ Դրանց դեմ մենք պայքարելու ձևերը գիտենք, բայց ամենավտանգավոր մարտը հրավեր այսօր ոչ մարդկության դեմ, դուք լավ նշեցիք, իգիլ, ասենք իսլամական պետություն երևույթը, որը մեծ չարիք եւ աղետ է բոլոր ազգերի դեմ, բոլոր եւ իսլամական ազգերի դեմ միաժամանակ։ Հենց գլոբալիզացիան որը մարդկությունը տանում է դեպի բարոյա զրկում։ Այստեղ մեծագույն հոգևոր ուժերի լարում է պահանջվելու ոչ միայն հայերից, բոլոր ազգերից։ Եվ պիտի ասեմ, որ այդ պայքարը գնալով թեժանալու է, որտեղ մոտենում են ների դերա Քրիստոսի կամ հակաքրիստոսի գալուստը եւ այդ մութ ուժերը ամեն ինչ պիտի անեն որպեսզի տկարացնեն քրիստոնեությունը որպեսզի նա հեշտությամբ գա եւ իշխի այս աշխարհին նպատակը սա է ձևերը տարբեր են միջոցները միջոցները մենք տեսնում ենք ինչպիսին են ամբողջ աշխարհին քաղաքական կամքը պարտադրել օրեսդիր դաշտում, որ մարդ նույնիսկ եթե հակարակ խոսի, կարծի կարդ այդ ինքը պիտի բանդարկվի։ Ինչպես մենք այսօր Ամերիկայում տեսանք այդ տիկնոջ հանդեպ, որ դատավորը, որը կրոնական քրիստոնեական միտումից ելնելով այդ երկու տղամարդկանց որպես ընտանիք չի արձանագրում։ Այսպիսի դժվար բաներ են մեզ սպասում։ Ինչ պետք է անենք դրա դեմ։ Պիտի մնանք լավ եւ ամուր քրիստոնյա։ Պիտի լավ իմանանք Աստվածաշունչը, դիրապետենք քրիստոնեական վարդապետությանը եւ պիտի իմանանք մեր հայրերը սած Աբգար թակավորից, Տարդատ թակավորից լուսավորչից, Մեսոպ Մաշտոցով, Սահակ Պարտևով, Վարդանանցով մենք ուխտել ենք լինել քրիստոնյա։ Եվ դրա համար միլիոնավոր նահատակներ ենք տվել, ինչպես 100 տարի առաջ գրեթե 2 միլիոն նահատակ տվեցինք ազգի եւ հավատքի համար։ Այն մենք պիտի մնանք հավատարիմ Աստծուն, որպեսզի կարողանանք ինչ որ ձևով դիմագրավել այս դաժան մարտահրավերները։ Ես ասում եմ, այս պատերազմը թեժանալով թեժանալու է։ Դա հստակ է։ Սա գնում է հոգևոր պատերազմ նախ եւ առաջ, սա հոգևոր պատերազմ է, որը վերածվում է քաղաքական ճնշումների։ Վաղը կարող է պատահի վերածվի նաեւ կրոնական կամ միջկրոնական պատերազմների, դա չի բացառվում, որ ամենադաժան պատերազմներից մեկն է դառնում աշխարհում, անողորմ է դառնում։ Դա սարսափելի երևույթ է։ Բայց մենք պիտի մնանք հայ եւ հայ քրիստոնյա, որպեսզի դիմագրավենք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 19-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, զրույցը վարում էր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեգիկ Բաբայան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։